29. Söz Bekai ruh ve melaike ve haşa dairdir. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ bi'izni rabbihim Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle yeryüzüne iner. Kulil ruhu min emri Rabbi De ki ruh Rabbimin emrindedir. Şu makam iki maksad esası ile bir mukaddimeden ibarettir, mukaddime. Melaiki ve ruhaniyatın vücudu, insan ve hayvanların vücudu kadar kat'idir denilebilir. Evet 15. sözün birinci basamağında beyan edildiği gibi, hakikat kat'iyen iktiza eder ve hikmet yakinen ister ki, zemin gibi semavatın dahil sekeneleri bulunsun ve zişur sekeneleri olsun ve o sekeneler o semavata münasip bulunsun. Şeriatın lisanında pek çok muhtelifül cins olan o sekenelere melaike ve ruhaniyat tesmi edilir. Evet hakikat böyle iktiza eder. Zira şu zeminimiz, semaya nispeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zişuur mahluklarla doldurulması, ara sıra boşaltıp yeniden yeni zişuurlarla şenlendirilmesi işaret eder, belki tasih eder ki, şu muhteşem boşluk sahibi olan müzeyyen kasırlar misali olan semavat dahi, nuru vücudun nuru olan zihayat ve zihayatın ziyası olan zişuur ve zevk idrak mahluklarla elbette doludur. O mahluklar dahi, ins ve cin gibi şu saray alemin seyircileri ve şu kainat kitabının mutalacıları ve şu saltanat rububiyetin dellallarıdırlar. Külli ve umumi ubudiyetleriyle kainatın büyük ve külli mevcudatın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Evet şu kainatın keyfiyatı onların vücutlarını gösteriyor. Çünkü kainatı hatta hesaba gelmeyen dakik sanatlı tezyinat ve o manidar mehasimle ve hikmetdar nukuşla süslendirip tezyin etmesi, bir bedahe ona göre mütefekkir, istihsan edicilerin ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister, vücutlarını talep eder. Evet nasıl ki hüsn elbette bir aşık ister taam ise aç olana verilir. Öyleyse şu nihayetsiz hüsnü sanat içinde gıdayı ervah ve kutu kulub elbette melaike ve ruhanilere bakar gösterir. Madem bu nihayetsiz tezyinat, nihayetsiz bir vazife-i tefekkür ve ubudiyet ister. Halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu hikmetli nezarete, şu müsatlı ubudiyete karşı milyondan ancak birisini yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve çok mütenebbi olan şu vezaif ve ibadete, nihayetsiz melaike endaları, ruhaniyat ecnasları lazımdır ki, şu mescidi tedbir alemi saflarıyla doldurup şenlendirsin. Evet şu kainatın her bir cihinde, her bir dairesinde, ruhaniyat ve melaikelerden birer taife, birer vazife-i ubudiyetle muvazıf olarak bulunurlar bazı rivayat-ı ahadisiyenin işaratıyla ve şu intizam alemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım eksamı camide-i seyyare, yıldızlar seyyaratından tut, ta yağmur kataratına kadar, bir kısım melaikenin sefine ve merakibidirler. O melaikeler, bu seyyarelere izni ilahi ile binerler. Alem şehadeti seyredip gezerler. Ve o merkeplerinin tesbihatını temsil ederler. Hem denilebilir, bir kısım hayatlar etsam, bir hadis-i şerifte ehl cennet ruhları berzah aleminde yeşil kuşların ceflerine girerler ve cennette gezerler diye işaret ettiği tuğrun, hudrun tesmi edilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridir. Onlar bunların içine emri hakla girerler. Alem cismaniyatı seyredip o hayatlar cesetlerdeki göz, kulak gibi duygularıyla alem-i cismaniyedeki mucizat-ı fıtratı temaşa ediyorlar. Tesbihat-ı mahsusalarını eda ediyorlar. İşte nasıl hakikat böyle iktiza ediyor. Hikmet dahi aynen öyle iktiza ediyor. Çünkü şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan ve şu küduretli ve nur hayata münasebeti pek cüz'i olan sudan mütemadiyen, hummalı bir faaliyetle letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idraki halk eden fatır hakim. Elbette ruha çok layık ve hayata çok münasip şu nur denizinden ve hatta şu zulmet bahrinden, şu havadan, şu elektrik gibi sair maddeyi latif eden bir kısım zişuur mahlukları vardır. Hem pek çok kesretli olarak vardır. Birinci maksat, melaikenin tasdiki imanın bir rükmüdür. Şu maksatta dört nükte-i esasiye vardır, birinci esas. Vücudun kemali hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hayat vücudun nurudur. Şuur hayatın ziyasıdır. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Hayat her şeyi, her bir zihayat olan şeye mal eder. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Hayat ile bir şey zihayat diyebilir ki, şu bütün eşya malındır, dünya hanemdir. Kainat malikin tarafından verilmiş bir mülkündür. Nasıl ki ziya, etsamın görünmesine sebeptir ve renklerin bir kabla göre sebebi vücududur, öyle de. Hayat dahi mevcudatın keşşafıdır. Keyfiyatın tahakkukuna sebeptir. Hem cüz'i bir cüz'iyi, kül ve külli hükmüne getirir. Ve külli şeyleri bir cüz'e sığıştırmaya sebeptir. Rahatsız eşyayı iştirak ve ittihat ettirip bir vahdete medar, bir ruha mazhar yapmak gibi kemalat-ı vücudun umumuna sebeptir. Hatta hayat, kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir. Ve kesrette ahadiyetin bir aynasıdır. Bak, hayatsız bir cisim. Büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekanla ve ona karışan şeylerle vardır.'' Başka kainatta ne varsa o daha nispeten mağdurdur. Çünkü ne hayatı var ki hayatla alakadar olsun, ne şuuru var ki taalluk etsin. Şimdi bak, küçücük bir cisme, mesela bal arasına, hayat ona girdiği anda bütün kainatla öyle münasebet tesis eder ki, bütün kainatla, hususan zeminin çiçekleriyle ve nebatatlarıyla öyle bir ticaret addeder ki diyebilir. Şu arz benim bahçemdir, hanemdir. İşte zihayattaki meşhur havas-ı zahire ve batına duygularından başka gayri meşhur, saika ve şaika hisleriyle beraber o arı, dünyanın ekser envaıyla ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterse, elbette hayat, tabakayı insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir imbisat ve inkişaf ve tenebbür eder ki, Hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o zihaya kendi aklıyla avamin ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani o zihşuur ve zihayat, manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zihşurun mirat ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Hayat Zat-ı Celal'in en parlak bir bürhan-ı vahdeti ve en büyük bir maden nimeti ve en latif bir tecelli merhameti ve en hafif ve bilinmez bir nakşı nezih-i sanatıdır. Evet, hafif ve dakiktir. Çünkü elma hayatın en edrası olan hayat-ı nebat ve o hayat-ı nebatın en birinci derecesi olan çekirdekteki ukde-i hayatiyenin tenebbühü yani uyanıp açılarak neşv-i nema bulması, o derece zahir ve kesrette ve mevzuliyette, ülfet içinde, zaman-ı Adem'den beri hikmet-i beşeriyenin nazarında gizli kalmıştır. Hakikatı hakiki olarak beşerin aklıyla keşfedilmemiş. Hem hayat o kadar nezih ve temizdir ki, iki veçi, yani mülk ve melekutiyet vecihleri temizdir, haktır, şeffaftır. Dest-i kudret, esbabın perdesini vaaz etmeyerek, doğrudan doğruya mübaşeret ediyor. Fakat sair şeylerdeki umur-u hasiseye ve kudretin izzetine uygun gelmeyen nakat, keyfiyat zahiriyeye menşe olmak için esbab-ı zahiriyeyi perde etmiştir. Elhasıl, denilebilir ki hayat olmazsa vücut vücut değildir. Ademden farklı olmaz. Hayat ruhun ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidirler ve madem şu alemde bir müşahede bir intizamı kamil ekmel vardır. Ve şu kainatta bir ikkan-ı muhkem, bir insicam-ı ahkem görünüyor. Madem bu bir çare, perişan küremiz, sergerdan zeminimiz bu kadar tat ve hesaba gelmez zevil halak ile, zevil ervah ile ve zevil idrak ile dolmuştur. Elbette sadık bir has ile ve katli bir yakin ile hükmolunur ki, şu kusur-u ve şu burucu saniyenin dahi kendilerine münasip zihayat, zişuur sekineleri vardır. Balık suda yaşadığı gibi güneşin ateşinde dahi o nurani sekineler bulunur. Nar nuru yakmaz, Belki ateş ışığa medet verir. Madem kudret-i ezeliye bir müşahede en adi maddelerden, en kesif unsurlardan hassiz zihayat ve zihruhu halk eder ve gayet ehemmiyetle maddi kesifeyi hayat vasıtasıyla maddi latifeye çevirir ve nur hayatı her şeyde kesretle serpiyor ve şuur ziyasıyla ekser şeyleri yalnızlıyor. Elbette o kadir hakim bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle nur gibi, esir gibi, ruha yakın ve münasip olan sair seyyalatı, latife maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz, canik bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Belki maddi nurdan, hatta zulmetten, hatta esir maddesinden, hatta manalardan, hatta havadan, hatta kelimelerden zihayat, zişuru kesretle halk eder ki, hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları, o seyyalat-ı latife maddelerinden halk eder. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhani ve cin ecnaslarıdır melaikelerin ve ruhanilerin kesretle vücutlarını kabul etmek, ne derece hakikat ve bedihi ve makul olduğunu ve Kur'an'ın beyan ettiği gibi onları kabul etmeyen ne derece hilaf-ı hakikat ve hilaf-ı hikmet bir hurafe, bir dalalet, bir hezeyan, bir divanelik olduğunu şu temsile bak, gör. İki adam. Biri bedevi, vahşi, diğeri medeni, aklı başında olarak arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli bir şehre gidiyorlar. O medeni, muhteşem şehrin uzak bir köşesinde pis, perişan, küçük bir haneye, bir fabrikaya rast geliyorlar. Görüyorlar ki o hane amele, sefil, miskin adamlarla doludur. Acip bir fabrika içinde çalışıyorlar. O hanenin etrafı da ziruh ve zihayatlarla doludur. Fakat onların medar taayyüşü ve hususi şerait hayatı hayatiyeleri vardır ki onların bir kısmı akilun nebattır. Yalnız nebatatla yaşıyorlar. Diğer bir kısmı akilus demektir. Balıktan başka bir şey yemiyorlar. O iki adam bu hali görüyorlar. Sonra bakıyorlar ki uzakta binler müzeyyen saraylar, âli kasırlar görünüyor. O sarayların ortalarında geniş tezgahlar ve müsatlı meydanlar vardır. O iki adam uzaklık sebebiyle veya göz zayıflığıyla veya o sarayın sekenelerinin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sekeneleri o iki adama görünmüyorlar. Hem şu perişan hanedeki şerait-i hayatiye o saraylarda bulunmuyor. O vahşi bedeli hiç şehir görmemiş adam. Bu esbaba binaen görünmediklerinden ve buradaki şerait hayat orada bulunmadığından der. O saraylar sekenelerden haliydi, boştu ziyurun içinde yoktur der. Vahşetin en ahmakça bir hezeyanını yapar. İkinci adam der ki, ey bedbaht, şu hakir küçük haneyi görüyorsun ki, ziruhla, amelelerle doldurulmuş. Ve biri var ki bunları her vakit tazelendiriyor, istihdam ediyor. Bak bu hane etrafında boş bir yer yoktur. Zihayat ve ziruhla doldurulmuştur. Acaba hiç mümkün müdür ki şu uzakta bize görünen şu muntazam şehrin, şu hikmetli tezinatın, şu sanatlı sarayların, onlara münasip âli sekeneleri bulunmasın. Elbette o saraylar umumen doludur ve onlarda yaşayanlara göre başka şerait hayatiyeleri var. Evet ot yerine belki börek yerler, balık yerine baklava yiyebilirler. Uzaklık sebebiyle veyahut gözünün kabiliyetsizliği ve onların gizlenmekliğiyle sana görünmemeleri onların olmamalarına hiçbir vakit delil olamaz. Adem-i rü'yet, adem-i vücuda delalet etmez. Görülmemek olmamaya hüccet olamaz. İşte şu temsil gibi eczam-ı ulviye ve etsam-ı seyyare içinde küre-i arzın hakaret ve kesafetiyle beraber bu kadar hassiz ruhların, zişurların vatanı olması ve en hassiz ve en müteaffin cüzleri dahi birer menba-ı hayat kesilmesi birer mahşeri huveynak olması bir zarure ve bil bedahe ve bir tarifil evla ve bir hassis sadık ve bir yakinil kat'i delalet eder, şehadet eyler, ilan eder ki şu nihayetsiz fezai alem ve şu muhteşem semavat burçlarıyla, yıldızlarıyla, zişuur, zihayat, ziruhlarla doludur. Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zilletten havadan, saftan, raihadan, kelimattan, esirden ve hatta elektrikten vesair seyyalat-ı latifeden halk olunan o zihaya ve o ruhlara ve o şuurlara şeriat-ı garrayı Muhammediye aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı mucizül beyan, melaike ve can ve ruhaniyattır der, tesmiye eder. Melaikenin ise etsanın muhtelif cinsleri gibi cinsleri muhteliftir. Evet elbette bir katre yağmuru müekkel olan melek, şemsi müekkel olan meleğin cinsinden değildir. Cin ve ruhaniyet dahi, onların da pek çok ecnas muhtelifeleri vardır. Şu nükle-i esasiyenin hatimesi, bir tecrübe, madde asıl değil ki vücut ona musahhar kalsın ve tabi olsun. Belki madde bir mana ile kaimdir. İşte o mana hayattır, ruhtur. Hem bir müşahede, Madde mahkum değil ki her şey ona irca edesin. Belki hadimdir. Bir hakikatın tekemmülüne hizmet eder. O hakikat hayattır. O hakikatın esası da ruhtur. Bil Bilbedahe, madde hakim değil ki ona müracaat edesin. Kemalat ondan istenesin. Belki mahkumdur. Bir esasın hükmüne bakar. Onun gösterdiği yollarla hareket eder. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Hem biz zarure Madde değil, esas değil, müstakar değil ki işler ve kemalat ona katılsın, ona bina edilsin. Belki yarılmaya, erimeye, yırtılmaya müheyya bir kışırdır, bir kabuktur ve köpüktür ve bir surettir. Görülmüyor mu ki Gözde görülmeyen hurdebini bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var ki Arkadaşlarının sesini işitir, rızkını görür. Gayet hassas ve keskin hisleri vardır. Şu hal gösteriyor ki maddenin küçülüp inceleşmesi nispetinde asar hayat tezahüt ediyor. Nuru ruh teşebbüt ediyor. Dünya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor gibi hararet ruh, nur hayat daha şiddetli tecelli ediyor. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun tereşşuhatı bulunsun o perde altında olan alim, i batın, ziru ve zişuurlarla dolu olmasın. Hiç mümkün müdür ki şu maddiyat ve alim i şehadetteki mananın ve ruhun ve hayatın ve hakikatın şu hadsiz tereşruhatı ve lemaat ve semeratının menabi yalnız maddeye ve maddenin hareketine icra edilip izah edilsin. Haşa ve kat'a ve asla. Bu hassiz tereşruhat ve lemaat gösteriyor ki şu alem-i maddiyat ve şehadet ise alem-i melekut ve ervah üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir. İkinci esas, melaikenin vücuduna ve ruhanilerin subutuna ve hakikatlarının vücuduna bir icma-ı manevi ile tabirde ihtilaflarıyla beraber bütün ehli akıl ve ehli nakil bilerek, bilmeyerek ittifak etmişler denilebilir. Hatta maddiyatta çok ileri giden hükema işrakiyyonun meşaiyyun kısmı, melaikenin manasını inkar etmeyerek her bir nev'in bir mahiyeti mücerrede-i ruhaniyeleri vardır derler. Melaikeyi öyle tabir ediyorlar. Eski hükemanın işrakiyyun kısmı dahi melaikenin manasında kabule müstahk alarak yalnız yanlış olarak ukul-ü aşere ve erbabul enva diye isim vermişler. Bütün ehl-i melekül cibal, melekül bihar, melekül emtar gibi her nev'e göre birer melek müekkel, vahyin ilhamı ve irşadıyla bulunduğunu kabul ederek o namlarla tesmih diyorlar. Hatta akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten cemaat derecesine manen sukut etmiş olan maddiyün ve tabiyyün dahi melaikenin manasını inkar edemeyerek Kuvay Sariye namıyla bir cihette kabule mecbur olmuşlar. Haşiye melaike manasını ve ruhaniyatın hakikatını intihara mecal bulamamışlar. Belki fıtratın namuslarından, kuvay sariye diye cereyan eden kuvvetler namını vererek yanlış bir surette tasvir ve bir cihetten tasdikine mecbur kalmışlar. Ey kendini akıllı zanneden! Ey melaike ve ruhaniyatın kabulünde tereddüt gösteren bir çare adam! Neye istinad ediyorsun? Hangi hakikata güveniyorsun ki? bütün ehli akıl bilerek, bilmeyerek, melaikenin manasının subutuna ve tahakkukuna ve ruhanilerin tahakkukları hakkında ittifaklarına karşı geliyorsun, kabul etmiyorsun. Madem ki birinci esasla ispat edildiği gibi hayat mevcudatın keşrafıdır, belki neticesidir, zübdesidir. Bütün ehli akıl manay melaikenin kabulünde manen müttefiktirler ve şu zeminimiz bu kadar zihayat ve zirullahla şenlendirilmiştir. Şu halde hiç mümkün olur mu ki şu fezai vasiah sekenelerden, şu semavat-ı latife mutavakkilinden hali kalsın. Hiç hatırına gelmesin ki şu hırkatta cari olan namuslar, kanunlar, kainatın hayatlar olmasına kafi gelir. Çünkü o cereyan eden namuslar, şu hükmeden kanunlar itibari emirlerdir vehmi düsturlardır, ademi sayılır. Onları temsil edecek, onları gösterecek, onların dizginlerini ellerinde tutacak melaike denilen ibadullah olmazsa o namuslara, o kanunlara bir vücut taayyün edemez. Bir hüviyet teşahhus edemez. Bir hakikat-ı hariciye olamaz. Halbuki hayat bir hakikat-ı hariciyedir. Vehmi bir emir, hakikat-ı hariciye yüklenemez. En Madem ehli hikmetle, ehli din ve ashab akıl ve nakil manen ittifak etmişler ki, mevcudat şu alem-i şehadete münhasır değildir. Hem madem zahir olan alem-i şehadet, camit ve teşekkül ervaha namuvafık olduğu halde bu kadar ziruhlarla tezyin edilmiş, elbette vücut ona münhasır değildir. Belki daha çok tabakat vücut vardır ki Alim i şehadet onlara nispeten münakkaş bir perdedir. Hem madem denizin balığa nispeti gibi ervaha muvafık olan alemi gayb ve alem-i mana ervahlarla dolu olmak iktiza eder. Hem madem bütün emirler manay melaikenin vücuduna şehadet ederler. Elbette bila şey ve la şüphe. Melaike vücutlarının ve ruhani hakikatlarının en güzel sureti ve okul-u selime kabul edecek ve istihsan edecek en makul keyfiyeti odur ki, Kur'an şerh beyan etmiştir. O Kur'an-ı mucizül beyan der ki, melaike ibad-ı mükellemdir. Emre muhalefet etmezler. Ne emrolunsa onu yaparlar. Melaike etsam-ı latife-i nuraniyedirler. Muhtelif nevilere münkasımdırlar. Evet nasıl ki beşer bir ümmettir kelam sıfatından gelen şeriat-ı ilahiyenin hameleleri, mümessilleri, mütemessilleridir. Öyle de melaike dahi muazzam bir ümmettir ki onların amele kısmı irade sıfatından gelen şeriat-ı tekveniyenin hamelesi, mümessili ve mütemessilleridirler. Müessir-i hakiki olan kudret-i fatıranın ve irade-i ezeliyenin emirlerine tabi bir nevi ibadullah kırlar ki Eczam-ı ulviyenin her biri onların birer mescidi, birer mabedi hükmündedirler. Üçüncü esas. Mesele-i melaike ve ruhaniyat o mesaildendir ki, tek bir cüz'ün vücudu ile bir küllün tahakkuku bilinir. Bir tek şahsın rü'yetiyle umum nev'in vücudu malum olur. Çünkü kim inkar ederse küllüyen inkar eder. Bir tekini kabul eden o nev'in umumunu kabul etmeye mecburdur. Madem öyledir, işte bak, görmüyor musun ve işitmiyor musun ki bütün ehli edyan, bütün asırlarda, zamanı Adem'den şimdiye kadar melaikenin vücuduna ve ruhanilerin tahakkukuna ittifak etmişler. Ve insanın taifeleri birbirinden bahsi ve muhaveresi ve rivayeti gibi meleklerle muhavere edilmesine ve onların müşahadesine ve onlardan rivayet edilmesine icma etmişlerdir. Acaba hiçbir fert melaikelerden bir bedaha görünmezse hem bir müşahede bir şahsın veya müteaddit eşhasın vücudu kat'i bilinmezse hem onların bir bedahe bir müşahede vücutları hissedilmezse hiç mümkün müdür ki böyle bir icma ve ittifak devam etsin ve böyle müsbet ve vücudi bir emirde ve şuhura istinad eden bir halde müstemirren ve tevatüren o ittifak devam etsin hem hiç mümkün müdür ki şu itikad-ı umuminin menşei, mebadi zaruriye ve bedeli emirler olmasın. Hem hiç mümkün müdür ki hakikatsız bir vehim bütün inkılabat beşeriyede, bütün akaid-i insaniyede istimrar etsin, beka bulsun. Hem hiç mümkün müdür ki şu ehli edyanın, bu icma azimin senedi bir hassı kat'i olmasın, bir yakini şuhudi olmasın hem hiç mümkün müdür ki o hassi kat'i, o yakin-i şuhudi hassiz emarelerden ve o emareler hassiz müşahedat vakıalarından ve o müşahedat vakıaları şeksiz ve şüphesiz mebadi zaruriyeye istinat etmesin. Öyleyse şu ehli edyandaki bu itikadat-ı umumiyenin sebebi ve senedi tevatür manevi kuvvetini ifade eden pek çok ferrah ile melaike müşahedelerinden ve ruhanilerin hükmetlerinden hasıl olan mebadi zaruriyedir. Esasat katliyedir. Hem hiç mümkün müdür, hiç makul müdür, hiç kabil müdür ki hayatı içtimai beşeriye semasının güneşleri, yıldızları, ayları hükmünde olan enbiya ve evliya, tavatür suretiyle ve icma-ı manevi kuvvetiyle ihbar ettikleri ve şehadet ettikleri melaike ve ruhaniyatın vücutları, ve müşahedeleri bir şüphe kabul etsin. Bir şekke medar olsun. Bahusus onlar şu meselede ehli ihtisastırlar. Malumdur ki iki ehli ihtisas binlerce başkasına müreccahtırlar. Hem şu meselede ehli ispattırlar. Malumdur ki iki ehli ispat binler ehli nefi ve inkara müreccahtırlar. Ve bilhassa kainat semasında daim parlayan ve hiçbir vakit grup etmeyen alem hakikatın şems-i şumusu olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ihbaratı ve Risalet Güneşi olan Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam şehadatı ve müşahadatı hiç kabil midir ki bir şüphe kabul etsin. Madem tek bir ruhaniyatın vücudu bir zamanda tahakkuk etse, şu mev'in umumen tahakkukunu gösteriyor. Ve madem şu mev'in vücudu tahakkuk ediyor, Elbette onların sureti tahakkukunun en ahseni, en makulü, en makbulü şeriatın şerh ettiği gibidir. Kur'an'ın gösterdiği gibidir. Sahibi miracın gördüğü gibidir. Dördüncü esas. Şu kainatın mevcudatına nazara dikkatle bakılsa görünür ki, cüz'iyat gibi külliyatın dahi birer şahs manevisi vardır ki, birer vazife-i külliyesi görünüyor. Onda bir hizmet-i külliye görünüyor. Mesela bir çiçek kendince bir nakş-ı sanatı gösterir. Lisan haliyle, esma-i fatırı zikrettiği gibi, küre-i arz bahçesi dahi bir çiçek hükmündedir. Gayet muntazam, külli vazifeyi tesbihiyesi vardır. Nasıl ki bir meyve, bir intizam içinde bir ilanatı, tesbihatı ifade ediyor. Öyle de koca bir ağacın heyet umumiyesiyle gayet muntazam bir vazife-i ve ubudiyeti vardır. Nasıl bir ağaç, yaprak, meyve ve çiçeklerinin kelimatıyla bir tesbihatı var. Öyle de koca semavat denizi dahi, kelimatı hükmünde olan güneşler, yıldızlar ve aylarıyla Fatır-ı Zülcelal'ine tesbihat yapar ve Sani Zülcelal'ine hamd eder ve hakaza. Mevcudat-ı hariciyenin her biri sureten camid, şuursuzken, gayet hayatkârâne, ve şuur darana vazifeleri ve tesbihatları vardır. Elbette nasıl melaikeler bunların alem-i melekutta mümessilidirler, tesbihatlarını ifade ederler. Bunlar dahi alem-i mülk ve alem-i şehadette o melaikelerin timsalleri, haneleri, mescitleri hükmündedirler. 24. sözün 4. dalında beyan edildiği gibi şu saray alemin Sami Zülcelal'i o saray içinde istihdam ettiği dört kısım amelenin birincisi melaike ve ruhanilerdir. Madem nebatat ve cemaat bilmeyerek ve bir bilenin emrinde gayet mühim, ücretsiz kıdamattadırlar. Ve hayvanat bir ücret cüz'iye mukabilinde bilmeyerek gayet külli maksatlara hizmet ediyorlar. Ve insan müeccel ve muaccel iki ücret mukabilinde o sani zülcelalin makasıdını bilerek tevfik hareket etmek ve her şeyde nefislerine de bir hisse çıkarmak ve sair hademelere nezaret etmekle istihdam edilmeleri bir müşahede görünüyor. Elbette dördüncü kısım, belki en birinci kısım olan hizmetkarlar ameller bulunacaktır. Hem insana benzer ki o Sani Zülcelal'in makasıd-ı külliyesini bilir, bir ubudiyetle tevfik hareket ederler. Hem insanın hilafına olarak haz ı nefisten ve cüz'i ücretlerden tecerrüt ederek yalnız Sani Zülcelal'in nazarıyla, emriyle, teveccühüyle, hesabıyla, namıyla ve kurbiyetiyle ihtisas ile ve intisap ile hasıl ettikleri lezzet ve kemal ve zevk ve saadeti kafi görüp halisen, muhlisen çalışıyorlar. Cinslerine göre, kainattaki mevcudatın envaına göre vazifi ibadetleri tenebbih ediyor. Bir hükümetin muhtelif dairelerde muhtelif vazifedarları gibi saltanat-ı rububiyet dairelerinde vezaif-i ubudiyeti ve tesbihatı öyle tenezzül ediyor. Mesela Hazreti Mikail, yeryüzü tarlasında ekilen masnuat-ı ilahiyeye, Cenab-ı Hakk'ın havliyle, kuvvetiyle, hesabıyla, emriyle bir nazır umumi hükmündedir. Tabir caizse, umum çiftçi misal melaikelerin reisidir. Hem Fatır-ı Zülcelal'in izniyle, emriyle, kuvvetiyle, hikmetiyle, umum hayvanatın manevi çobanlarının reisi büyük bir melek müekkeli vardır. İşte madem şu mevcudat-ı hariciyenin her birisinin üstünde birer melek müekkel var olmak lazım gelir. Ta ki o cismin gösterdiği vezaif ubudiyet ve hidamat-ı tesbihiyesini alem-i melekutta temsil etsin. Dergah-ı uluhiyete bilerek takdim etsin. Elbette muhbir sadıkın rivayet ettiği melaikeler hakkındaki suretler gayet münasiptir ve makuldir. Mesela ferman etmiş ki bazı melaikeler bulunur 40 başı veya 40 bin başı var. Her başta 40 bin ağzı var. Her bir ağızda 40 bin dille 40 bin tesbihat yapar. Şu hakikat-ı hadisiyenin bir manası var. Bir de sureti var. Manası şudur ki Melaikenin ibadatı hem gayet muntazamdır, mükemmeldir, hem gayet küllidir, genişdir. Ve şu hakikatın sureti ise şudur ki, bazı büyük mevcudat-ı cismaniye vardır ki, 40 bin baş, 40 bin karzla vezaif ubudiyeti yapar. Mesela sema güneşlerle, yıldızlarla tesbihat yapar. Zemin tek bir mahluk iken yüz bin baş ile, her başta yüz binler ağız ile, her ağızda yüz binler lisan ile vazife ubudiyeti ve tesbihat-ı Rabbani'yi yapıyor. İşte küre-i ardını ekkel melek dahi, alem-i meleklikta. Şu manayı göstermek için öyle görülmek lazımdır. Hatta ben mutavassıt bir badem ağacı gördüm ki, kırka yakın baş hükmünde büyük dalları var. Sonra bir dalına baktım, kırka yakın dili hükmünde küçük dalları var. Sonra o küçük dalının bir diline baktım, kırk çiçek açmıştır. O çiçeklere nazarı hikmetle dikkat ettim. Her bir çiçek içinde kırka yakın incecik, muntazam püskülleri, renkleri ve sanatları gördüm ki, her biri Sani Zülcelal'in ayrı ayrı birer cilve esmasını ve birer ismini okutturuyor. İşte hiç mümkün müdür ki, şu badem ağacının Sani Zülcelal'i ve Hakim-i Zülcemali bu canip ağaca bu kadar vazifeleri yükletsin.'' onun manasını bilen, ifade eden, kainata ilan eden, dergah-ı ilahiyeye takdim eden, ona münasip ve ruhu hükmünde bir melek müekkeli ona dindirmesin. Ey arkadaş! Şuraya kadar beyanatımız kalbi kabule ihzar etmeyi ve nefsi teslime mecbur etmeyi ve aklı izana getirmek için bir mukaddime idi. Eğer o mukaddimeyi bir derece fehmettinse, melaikelerle görüşmek istersen hazır olur hem evham-ı seyyiyeden temizlen. İşte Kur'an alemi kapıları açıktır. İşte Kur'an cenneti müfettihatul ebvahtır. Gir bak. Melaikeyi o cennet-i Kur'aniye içinde güzel bir surette gör. Her bir ayeti tenzil girer menzildir. İşte şu menzillerden bak. Vel mürselati urfa, fel asifati asfa, vel naşirati neşra, Felfarikâti ferkâ, felmunkiyâti zikrâ. Yemin olsun peş peşe gönderilen meleklere ve rüzgar gibi esip her tarafa yayılanlara ve bulutları yeryüzüne dağıtanlara ve hak ile batılı ayıranlara ve peygamberlere vahiy getirenlere ve naziat garka ve naşikati neşta, ve sabihati sebha ve sabikati sebka fel müdebbirati emra yemin olsun kafirin ruhunu ta derinliklerinden şiddetle söküp alanlara ve müminin ruhunu kolaylıkla alanlara ve suda yüzercesine gökten inenlere ve Allah'ın emrini yerine getirmek için yarışanlara ve en emrolundukları işi tanzim ve tedbir edenlere tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ biizni melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle yeryüzüne iner. Aleyha melâiketun gilâzun şidâd. La yâsûnallâh mâ emerehum ve yef'alîne mâ yu'merûn. O ateşin başında Allah'ın emrine karşı gelmeyen ve verilen emri yerine getiren haşin ve şiddetli melekler vardır. Hem dinle, Subhanahu bel ibadun mükremun. La yesbikunehu bil kavli ve bi emrihi ya'melun. O evlat edinmekten ve her türlü kusurdan münezzehtir. Melekler ise Allah'ın ikramda bulunduğu kullardır. Allah emretmedikçe bir söz söylemezler. Ancak onun emriyle hareket ederler. Senalarını işit. Eğer cinnilerle görüşmek istersen, قُلْ اُوْهِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikleri bana vahyolundu. Suzlu sureye gir, onları gör, dinle ne diyorlar. Onlardan ibret al, bak diyorlar ki İnna semiyana Kur'anen acaba yehdi ile rüştü fe amennâ bihi ve len nüşrike bi rabbina ahada. Biz doğru yola ileten harikulade bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Biz Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. İkinci maksat kıyamet ve mevt dünya ve hayat-ı ahiret hakkındadır. Şu maksadın dört esası ve bir mukaddime-i temsiliyesi vardır, mukaddime. Nasıl ki bir saray veya bir şehir hakkında bir dava etse, şu saray veya şehir tahrip edilip yeniden muhkem bir surette bina ve tamir edilecektir. Elbette onun davasına karşı altı sual tereddüt eder. Birincisi, niçin tahrip edilecek? sebep ve muktezi var mıdır? Eğer evet var diye ispat etti. İkincisi şöyle bir sual gelir ki, bunu tahrip edip tamir edecek usta muktedir midir? Yapabilir mi? Eğer evet yapabilir diye ispat etti. Üçüncüsü şöyle bir sual gelir ki, tahribi mümkün müdür? Hem sonra tahrip edilecek midir? Eğer evet diye imkanı tahribi, hem vukuunu ispat etse, iki sual daha ona varif olur ki acaba şu acip saray veya şehrin yeniden tamiri mümkün müdür? Mümkün olsa acaba tamir edilecek midir? Eğer evet diye bunları da ispat etse o vakit bu meselenin hiçbir cihette, hiçbir köşesinde bir delik, bir menfes kalmaz ki şek ve şüphe ve vesvese girebilsin. İşte şu temsil gibi. Dünya sarayının, şu kainat şehrinin tahrip ve tamiri için muhtezi var faul ve ustası muktedir. Tahribi mümkün ve vaki olacak. Tamiri mümkün ve vaki olacaktır. İşte şu meseleler birinci esastan sonra ispat edilecektir. Birinci esas. Ruh katliyen vakidir. Birinci maksattaki melaike ve ruhanilerin vücutlarına delalet eden hemen bütün deliller, şu meselemiz olan vefa-i ruha dahi delildirler. Bence mesele o kadar katlidir ki fazla beyan abes olur. Evet şu alemi berzakta, alemi erbahta bulunan ve ahirete gitmek için bekleyen hassiz erbah bakiye kafileleriyle bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki burhan ile göstermeye lüzum kalmaz. Hak ve hesaba gelmeyen ehli keşfin ve şuhudun onlarla temas etmeleri, hatta ehli keşfin kuburun onları görmeleri, hatta bir kısım adamın da onlarla muhabereleri ve umumunda rüya-i sadıkada onlarla münasebet peyda etmeleri, muzaaf tevatürler suretinde adeta beşerin ulûm-u taarifesi hükmüne geçmiştir. Fakat şu zamanda maddiyun fikri herkesi sersem ettiğinden en bedihi bir şeyde zihinlere vesvese vermiş. İşte şöyle vesveseleri izale için hassı kalbinin ve izan aklinin pek çok menbalarından bir mukaddime ile dört ona işaret edeceğiz mukaddime. Onuncu sözün 4. hakikatında ispat edildiği gibi ebedi, sermedi, misilsiz bir cemal. Elbette aynedar müştakının ebediyetini ve bekasını ister. Hem kusursuz ebedi bir kemal sanat, mütefekkir dellalının devamını talep eder. Hem nihayetsiz bir rahmet ve ihsan, muhtaç müteşekkirlerinin devamı etene onlarını iktiza eder. İşte o aynedar müştak, o dellal mütefekkir, o muhtaç müteşekkir, en başta ruhu insanidir. Öyleyse ebedül abat yolunda o cemal, o kemal, o rahmete refakat edecek, baki kalacaktır. Yine 10. sözün 6. hakikatında ispat edildiği gibi değil ruhu beşer, hatta en basit tabakat-ı mevcudat dahi fena için yaratılmamışlar. Bir nevi bakaya mazhardırlar. Hatta ruhsuz, ehemmiyetsiz bir çiçek dahi vücudu zahiriden gitse bir vecihle bir nevi bekaya mazhardır. Çünkü sureti hadsiz hafızalarda baki kalır. Kanunu u teşekkülatı, güzel tohumcuklarında beka bulup devam eder. Madem bir parçacık ruha benzeyen o çiçeğin kanunu teşekkülü, timsal sureti bir hafizi hakim tarafından ipka ediliyor. Dağdağalı inkılaplar içinde kemali intizamla zerrecikler gibi tohumlarında muhafaza ediliyor baki kalır. Elbette gayet cemiyetli ve gayet yüksek bir mahiyeti malik ve harici vücut giydirilmiş ve zişur ve zihayat ve nurani kanun emri olan ruh beşer ne derece tatbiyetle bekaya mazhar ve ebediyetle merbut ve sermediyetle alakadar olduğunu anlamazsan nasıl zişur bir insanın diyebilirsin. Evet, koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen programını ve kanun teşekkülatını bir nokta gibi en küçük çekirdekte derceleyip muhafaza eden bir zatı Hakim-i Zülcelal, bir zatı Hafiz-i Bizaval hakkında vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Birinci menba enfusidir. Yani herkes hayatına ve nefsine dikkat etse bir ruhu bakiyi anlar. Evet her bir ruh kaç sene yaşamışsa o kadar beden değiştirdiği halde bir bedahaya aynen baki kalmıştır. Öyleyse madem ceset gelip geçicidir, mevt ile bütün bütün çıplak olmak dahi ruhun bekasına tesir etmez ve mahiyetini de bozmaz. Yalnız müddet hayatta tedrici ceset livasını değiştiriyor. Mevtte ise birden soyunur. Gayet katli bir has ile, belki müşahede ile sabittir ki, ceset ruhla kaimdir. Öyleyse ruh onunla kaim değildir. Belki ruh bir nefsihi kaim ve hakim olduğundan ceset istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun istiklaliyetine halel vermez. Belki ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir gılaf-ı latifi ve bir bedeni misalisi vardır. Öyleyse mevt hengamında bütün bütün çıplak olmaz, yuvasından çıkar, bedeni misalisini giyer. İkinci menba afakidir. Yani mükerrer müşahedat ve müteaddit vakıat ve kerrak ile münasebetten meş'et eden bir nevi hükmü tecribidir. Evet tek bir ruhun madel memat bekası anlaşılsa, şu ruh nev'inin külliyetle bekasını istizam eder. Zira hem mantıkça katlidir ki, zatî bir hassa bir tek fertte görünse, bütün efratta dahi o hassanın vücuduna hükmedilir.'' Çünkü zatidir. Zati olsa her fertte bulunur. Halbuki değil bir fert. Belki o kadar hassiz, o kadar hesada, hasra gelmez müşahedata istinad eden asar ve bekay ervaha delalet eden emarat o derece katlidir ki bize nasıl yeni dünya yani Amerika var ve orada insanlar bulunur. O insanların vücutlarına hiç vehim hatıra gelmez öyle der. Şüphe kabul etmez ki şimdi alemin melekut ve ervahta ölmüş, vefat etmiş insanların erdahı pek çok kesrette vardır ve bizimle münasebettardırlar. Manevi hedayamız onlara gidiyor. Onların nurani feyizleri de bizlere geliyor. Hem hassi kat'i ile vicdanen hissedilebilir ki insan öldükten sonra esaslı bir ciheti bakidir. O esas ise ruhtur. Ruh ise tahrip ve inhilale maruz değil. Çünkü basittir, vahdeti var, Tahrif ve inhilal ve bozulmak ise fesret ve terkip edilmiş şeylerin şe'nidir. Sabıkan beyan ettiğimiz gibi hayat kesrette bir tarz-ı vahdeti temin eder. Bir nevi bekaya sebebiyet verir. Demek vahdet ve beka ruhta esastır ki ondan kesrete sirayet eder. Ruhun fenası ya tahrip ve inhilal iledir. O tahrip ve inhilal ise vahdet yol vermez ki girsin. Besatıp bırakmaz ki bostan. Veyahut idam iledir, idam ise cevad-ı mutlakın hassiz merhameti müsaade etmez. Ve nihayetsiz cudu bırakmaz ki verdiği nimeti vücudu, o nimeti vücuda pek müştak ve layık olan ruhu insaniden geri alsın. Üçüncü menba, ruh zihayat, zişuur, nurani, vücudu harici giydirilmiş cami, hakikatlar, külliyet test etmeye müstahip bir kanun emridir. Halbuki en zayıf olan kavanin emriye, sebat ve bekaya mazhardırlar. Çünkü dikkat edilse, maruzu tahayyür olan bütün nevilerde birer hakikat sabite vardır ki, bütün tagayyurat ve inkılabat ve etvar hayat içinde yuvarlanarak suretler değiştirip ölmeyerek, yaşayarak baki kalıyor. İşte her bir şahsi insani, mahiyetinin camiyetiyle ve külli şuuruyla ve umumi tasavvuratıyla bir şahıs iken bir nebi hükmüne geçmiştir. Bir nev'e gelen ve cari olan kanun o şahs-ı insaniyle dahi caridir. Madem Fatır-ı Celal, insanı cani bir ayna ve külli bir ubudiyetle ve ulvi bir mahiyetle yaratmıştır. Her fertteki hakikat ruhiye, yüz binler suret değiştirse izni Rabbani ile ölmeyecek. Yaşayarak geldiği gibi gelecek. Öyleyse o şahs insaniyenin hakikat-ı şuuru ve unsur-u zihayatı olan ruhu dahi Allah'ın emriyle, izniyle ve ipkasıyla daima bakidir. Dördüncü menba. Ruha bir derece müşabih ve ikisi de alem emirden ve iradeden geldiklerinden mastar itibarıyla ruha bir derece muvafık fakat yalnız vücudu hissi olmayan nevilerde hükümran olan kavaniine dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki, eğer o kanun emri vücudu harici bilseydi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Halbuki o kanun daima bakidir, daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyurat ve inkılabat o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Mesela bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanunu teşekkülatı, zerre gibi bir çekirdeğinde ölmeyerek baki kalır. İşte madem en adi ve zayıf emri kanunlar dahi böyle beka ile, devam ile alakadardır. Elbette ruh insani, değil yalnız beka ile, belki ebedül abat ile alakadar olmak lazım gelir. Çünkü ruh dahi Kur'an'ın nasıl ile, قُلِ الرُّوحَ مِنْ اَمْرِ رَبِّ De ki, Ruh Rabbimin emrindendir. Ferman-ı celili ile alem emirden gelmiş bir kanun-ı zişuur ve bir namus-ı zihayattır ki kudret-i ezeliye ona vücudu harici giydirmiş. Demek nasıl ki sıfat-ı iradeden ve alem emirden gelen şuursuz kavani daima veya ağlaben baki kalıyor. Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar bir sıfat-ı iradenin tecellisi ve alem emirden gelen ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade kat'idir, layıktır. Çünkü zi vücuttur, hakikat-ı hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavidir, daha ulvidir. Çünkü zi şuurdur. Hem onlardan daha daimidir, daha kıymettardır. Çünkü zi hayattır. İkinci esas, saadet-i ebediyeye mukteziye vardır ve o saadeti verecek saib-i zülcelalde muktedirdir. Hem harab alem mevti dünya mümkündür, hem vaki olacaktır. Yeniden ihya-i alem ve haşir mümkündür, hem vaki olacaktır. İşte bu altı meseleyi birer birer aklı ikna edecek, muhtasar bir tarzda beyan edeceğiz. Zaten 10. sözde kalbi imanı kamil derecesine çıkaracak derecede burhanlar zikredilmiştir. Şurada ise yalnız aklı ikna edecek, susturacak, eski Said'in nokta risalesindeki beyanatı tarzında bahsedeceğiz. Evet, saadet ebediyeye muktezi mevcuttur. O muktezinin vücuduna delalet eden bürhan-ı kat'i on menba ve medardan süzülen bir haçtır. Birinci medar. Dikkat edilse, şu kainatın umumunda bir nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasti vardır. Her cihette reşahat-ı ihtiyar ve lemaat-ı görünür. Hatta her şeyde bir nuru kast, her şeyinde bir ziyai irade, her harekette bir lem'an ihtiyar, her terkipte bir şule hikmet, semeratının şehadetiyle nazar dikkate çarpıyor. İşte eğer saadete ebediye olmazsa, şu esaslı nizam, bir sureti zayıfe-i vahiyeden ibaret kalır. Yalancı, esassız bir nizam olur. Nizam ve intizamın ruhu olan maneviyat ve revabı ve nisep heba olup gider. Demek nizamı nizam eden saadet-i ebediyedir. Öyleyse nizam-ı alem saadet-i ebediyeye işaret ediyor. İkinci medar. Hılkat-ı kainatta bir hikmet-i tamme görünüyor. Evet, inayet ezeliyenin timsali olan hikmet-i ilahiye, kainatın umumunda gösterdiği maslahatların riayeti ve hikmetlerin iltizamı lisanıyla saadet-i ebediyeyi ilan eder. Çünkü saadet-i ebediye olmazsa şu kainatta bilbedahe sabit olan hikmetleri, faydaları mükabele ile inkar etmek lazım gelir. Onuncu sözün onuncu hakikatı bu hakikatı güneş gibi gösterdiğinden ona ittifaen burada ihtisar ederiz. Üçüncü medar, akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan kılkat mevcudattaki adem-i ve adem-i israf, saadet-i ebediyeye işaret eder. Fıtratta israf ve hılkatta abesiyet olmadığını delil. Sani Zülcelal'in her şeyin hılkatında en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihap etmesidir. Ve bazen bir şeyi yüz vazifeyle tavzif etmesidir. Ve bir ince şeye bin meyve ve gayeleri katmasıdır. Madem israf yok ve abesiyet olmaz, elbette saadeti ebedi olacaktır. Çünkü dönmemek üzere adam her şeyi abes eder, her şey israf olur. Umum fıtratta öz cümle insanda, hani menafiul aza şehadetiyle sabit olan adem israf gösteriyor ki, insanda olan hassiz istidadat-ı maneviye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecektir. Öyleyse insandaki o esaslı meyli tekemmül, bir kemalin vücudunu gösterir. Ve o neyli saadet, saadet-i ebediyeye namzat olduğunu katli olarak ilan eder. Öyle olmazsa, insanın mahiyeti hakikiyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider. Şu hakikat 10. sözün 11. hakikatında ispat edildiğinden kısa kesiyoruz. Dördüncü medar. Pek çok nevilerde hatta gece ve gündüzde, kış ve baharda ve cev ve havada hatta insanın şahıslarında müddet hayatında değiştirdiği bedenler ve mevte benzeyen uyku ile haşir ve neşe benzer birer nevi kıyamet. Bir kıyamet-i kübranın bunu ihsas ediyor, remzen haber veriyorlar. Evet mesela haftalık bizim saatimizin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan çarklarına benzeyen Allah'ın dünya denilen büyük saatindeki yevm, sene, ömrü beşer, deveran dünya birbirine mukaddime olarak birbirinden haber veriyor, döner, işlerler. Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı işledikleri gibi, mevkten sonra subhu kıyamet, o tezgahtan, o saat uzmadan çıkacağını remzen haber veriyorlar. Bir şahsın müddet ömründe başına gelmiş birçok kıyamet çeşitleri vardır. Her gece bir nevi ölmekle, her sabah bir nevi dirilmekle emarat-ı haşrı gördüğü gibi 5-6 senede bir ittifak, bütün zerratını değiştirerek hatta bir senede iki defa tedrici bir kıyamet ve haşir taklidini görmüş. Hem hayvan ve nebat nevilerinde 300 binden ziyade haşir ve neşir ve kıyamet neviyeyi her baharda müşahede ediyor. İşte bu kadar emarat ve işarat-ı haşiye ve bu kadar alamat ve rumuzat-ı meşiye elbette kıyamet-i kübranın tereşşuhatı hükmünde o haşre işaret ediyorlar. Bir sani hakim tarafından nevilerde böyle kıyamet nev'iyeyi yani bütün nebatat köklerini ve bir kısım hayvanları aynen baharda ihya etmek ve yaprakları ve çiçekleri ve meyveleri gibi sair bir kısım şeyleri aynı ile değil, misliyle iade ederek bir nevi haşir ve neşir yapmaz. Her bir şahsı insanide, kıyamet-i içinde bir kıyamet-i şahsiyeye delil olabilir. Çünkü insanın bir tek şahsı, başkasının bir nevi hükmündedir. Zira fikir nuru, insanın amaline ve efkarına öyle bir genişlik vermiş ki, mazi ve müstakbeli ihata eder. Dünyayı dahi yussat olmaz. Sair nevilerde fertlerin mahiyeti cüz'iyedir. Kıymeti şahsiyedir, nazarı mahluktur, kemal-i mahsurdur, lezzeti ve elemi anidir. Beşerin ise mahiyeti ulviyedir, kıymeti galiyedir, nazarı andır, kemali hassizdir, manevi lezzeti ve elemi kısmen daimidir. Öyleyse bir müşahede sair nevilerde tekerrür eden bir çeşit kıyametler, haşirler, şu kıyameti kübra-i umumiyede her şahsı insani aynıyla iade edilerek haşredilmesine remzeder, haber verir. Onuncu sözün dokuzuncu hakikatında iki kere iki dört eder derecesinde kat'iyetle ispat edildiğinden burada ihtisar ederiz. Beşinci medar. Beşerin cevher ruhunda derc edilmiş gayrimahluk istidadat ve o istidadatta mündemiş olan gayrimahsul kabiliyetler ve o kabiliyetlerden meşet eden hadsiz meyiller ve o hassiz meyillerden hasıl olan nihayetsiz emeller ve o nihayetsiz emellerden tevellüt eden gayr-ı mütenahi efkar ve tasavvurat insaniye şu âlem i şehadetin arkasında bulunan saadet-i ebediyeyi elini uzatmış, ona gözünü dikmiş, o tarafa müteveccih olmuş olduğunu ehli tahkik görüyor. İşte hiç yalan söylemeyen fıtrat ve fıtrattaki şu kat'i ve şedid ve sarsılmaz meyli saadet-i ebediye saadet ebediyenin tahakkukuna dair vicdana bir hassi katli veriyor. 10. sözün 11. hakikatı. Bu hakikatı gündüz gibi gösterdiğinden kısa kesiyoruz. 6. medar. Rahman Rahim olan şu mevcudatın salih zülcemalinin rahmeti, saadet ebediyeyi gösteriyor. Evet nimeti nimet eden, nimeti mütmetlikten halas eden, ve mevcudatı firak ebediden hasıl olan vaveylalardan kurtaran saadet ebediyeyi, o rahmetin şe'nindendir ki beşerden esirgemesin. Çünkü bütün nimetlerin reisi, reisi, gayesi, neticesi olan saadeti ebediye verilmezse, dünya öldükten sonra ahiret suretinde dirilmezse, bütün nimetler, nimetlere tahavvül ederler o tahavvul ise bir bedahe ve bir zarure ve umum kainatın şehadetiyle muhakkak ve meşrut olan rahmet-i ilahiyenin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Halbuki rahmet güneşten daha parlak bir hakikat sabitedir. Bak rahmetin cilvelerinden ve latif asarından olan aşk ve şefkat ve akıl nimetlerine dikkat et. Eğer firak ebedi ve hicran-ı layezaliye hayat-ı insaniye incirar edeceğini farz etsen, görürsün ki o latif muhabbet en büyük bir musibet olur. O leziz şefkat en büyük bir illet olur. O nurani akıl en büyük bir bela olur. Demek rahmet çünkü rahmettir. Hicran ebediyi, muhabbet-i hakikiye karşı çıkaramaz. Onuncu sözün ikinci hakikatı, bu hakikatı gayet güzel bir surette gösterdiğinden burada ihtisar edildi. Yedinci medar. Şu kainatta görünen ve bilinen bütün letaif, bütün muhasim, bütün kemalat, bütün incisabat, bütün iştiyata, bütün terahumat birer manadır, birer mazmundur, birer kelime maneviyedir ki şu kainatın Sani Zülcelal'inin lütuf ve merhametinin tecelliyatını, ihsan ve kereminin cilvelerini biz zarure, bir bedahe kalbe gösterir aklın gözüne sokuyor. Madem şu alemde bir hakikat vardır, bir bedahe hakiki rahmet vardır, madem hakiki rahmet vardır, saadeti ebediye olacaktır. Onuncu sözün dördüncü hakikatı, ikinci hakikatı ile beraber şu hakikatı gündüz gibi aydınlatmıştır. Sekizinci medar, İnsanın fıtrat-ı olan vicdanı, saadet-i ebediyeye bakar, gösterir. Evet kim kendi uyanık vicdanını dinlerse ebed, ebed sesi işitecektir. Bütün kainat o vicdana verirse ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Demek o vicdan, o ebed için mahluktur. Demek o vicdanı olan ingizat ve cezbe, bir gaye hakikiyenin ve bir hakikat-ı cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir. 10. sözün birinci hakikatının hatimesi bu hakikatı göstermiştir. Dokuzuncu medar. Sadık, masluk, musaddak olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın ihbarıdır. Evet o zatın aleyhissalatü vesselam sözleri saadet ebediyenin kapılarını açmıştır. Ve onun aleyhissalatü vesselam kelamları saadet ebediyeye karşı birer penceredir. Zaten bütün enbiyanın aleyhisselam icmaını ve bütün evliyanın tevatürünü elinde tutmuş. Bütün kuvvetiyle bütün davaları tevhid-i ilahiden sonra şu haşir ve saadet noktasında temerküz ediyor. Acaba şu kuvveti sarsacak bir şey var mıdır? 10. sözün 12. hakikatı şu hakikatı pek zahiri bir surette göstermiştir. 10. medal 13 asırda 7 vecihle icazını muhafaza eden ve 25. sözde ispat edildiği üzere 40 adet enval icazı ile mucize olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ihbarat kat'iyesidir. Evet o Kur'an'ın nefsi ihbarı, haşi cismaninin keşafıdır. Ve şu tılsımı muğlak alemin ve şu remzi hikmet-i kainatın müftahıdır. Hem o Kur'an-ı mucizül beyanın kazanım ettiği ve mükerreren tefekküre emredip nazara vaz eylediği berahini akliye tatliye dinlerdir. Öz cümle, bir kıyas-ı temsili tazammun eden kul yuhiyellezî enşe'ehâ evvele merre de ki onu hiçten bu derece hikmetli bir surette kim inşa etmişse, odur ki onu ahirette diriltecektir. Ve وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا O sizi halden hale sokarak yarattı. Ve bir delili adaleti işaret eden ve ma rabbuke bizallamin lil abid Rabbin kullarına haksızlık edecek değildir gibi pek çok ayet ile haş-ı cismaniyedeki saadet-i ebediyeyi gösterecek pek çok dürbünleri nazar-ı beşerin dikkatine vaaz etmiştir. Kur'an'ın sair ayetlerle izah ettiği şu وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ve kul yuhihellezî enşe'ehâ evvele merrehdeki kıyas-ı temsilinin hilasasını nokta risalesinde şöyle beyan etmişiz ki vücudu insan tavırdan tavra geçtikçe acip ve muntazam inkılaplar geçiriyor. Nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan azım ve lahme, azım ve lahimden halk-ı cedide, yani insan suretine inkılabı, gayet basit düsturlara tabidir. O tavırların her birisinin öyle kavanine mahsusa ve öyle nizamat-ı muayyene ve öyle harekat-ı mutları dağları vardır ki, cam gibi altında bir kas, bir irade, bir ihtiyar, bir hikmetin cilvelerini gösterir. İşte şu tarzda o vücudu yapan sani hakim, her sene bir libas gibi o vücudu değiştirir. O vücudun değiştirilmesi ve bakası için inhilal eden eczaların yerini dolduracak, çalışacak, yeni zerrelerin gelmesi için bir terkibe muhtaçtır. İşte o beden hücreleri, muntazam bir kanunu ilahi ile yıkıldığından, yine muntazam bir kanunu Rabbani ile tamir etmek için rızık namıyla bir madde-i latifeyi ister ki, o beden uzuvlarının ayrı ayrı hacetleri nispetinde Rezzak-ı Hakiki, bir kanun mahsusla taksim ve tevzi ediyor. Şimdi o rezzak Hakim'in gönderdiği o madde-i latifenin etvarına bak. Göreceksin ki o maddenin zerratı bir kafile gibi kürey havada, toprakta, suda dağılmışken birden hareket emrini almışlar gibi bir harekete kastı kasti işmam eden bir keyfiyetle toplanıyorlar. Dünya onlardan her bir zerre bir vazifeyle bir muayyen mekana gitmek için memurdur gibi gayet muntazam toplanıyorlar. Hem gidişatından görünüyor ki bir fail muhtarın bir kanun mahsusuyla sevk edilip, Cemaat aleminden mevalide yani zihayet alemine girerler. Sınır nizamat-ı muayyene ve harekat-ı mutlarıda ile ve desatir-i mahsusa ile rızık olarak bir bedene girip, O beden içinde dört mutfakta pişirildikten sonra ve dört inkılabat-ı acibeyi geçirdikten sonra ve dört süzgeçten süzüldükten sonra bedenin aktarına yayılarak bütün muhtaç olan azaların muhtelif ve ayrı ayrı derece ihtiyaçlarına göre Rezzak-ı Hakiki'nin inayetiyle ve muntazam kanunlarıyla inkısam ederler. İşte o zerrattan hangi zerdeye bir nazar hikmetle baksan göreceksin ki basirane, muntazamane, semiane, alimane sevk olunan o zerreye kür ittifak, kanunsuz tesadüf, sağır tabiat, şuursuz esbab hiç ona karışamaz. Çünkü her birisi unsur muhitten tut, ta hücresine kadar hangi tavra girmişse, o tavrın kavanin muayyenesiyle dünya ihtiyaren amel ediyor, muntazam onu giriyor. Hangi tabakaya sefer etmişse, öyle muntazam adım atıyor ki, bilbedahe bir saik hakimin emriyle gidiyor gibi görünüyor. İşte böyle muntazam tavırdan tavra, tabakadan tabakaya gitgide hedef-i maksadından ayrılmayarak ta makam-ı layıkına, mesela tevfikin göz bebeğine emri Rabbani ile girer, oturur, çalışır. İşte bu halde. Yani erzaktaki tecelli rububiyet gösteriyor ki, İptida o zerreler muayyen idiler, muvazzaf idiler, o makamlar için namzet idiler. Güya her birisinin alnında ve cephesinde filan hücrenin rızkı olacak yazılı gibi bir intizamın vücudu. Her adamın alnında kalemi kader ile rızkı yazılı olduğuna ve rızkı üstünde isminin yazılı olmasını işaret eder. Acaba mümkün müdür ki bu derece nihayetsiz bir kudret ve muhit bir hikmetle rububiyet eden ve zerrattan ta kadar bütün mevcudatı kabzayı tasarrufunda tutmuş ve intizam ve mizan dairesinde döndüren Sani Zülcelal neşe-i uhra yapmasın veya yapamasın. İşte çok ayat-ı Kur'aniye şu hikmetli neşe-i ulayı nazar-ı beşere vaaz ediyor. Haşir ve kıyametteki neşe-i uhrayı ona temsil ederek istibad-ı izale eder, der. Kul yuhyihellezî enşe'aha evvele merre. Yani sizi hiçten bu derece hikmetli bir surette kim inşa etmişse, odur ki sizi ahirette diriltecektir. Hem der ki, وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ Halkı önce yaratan, Sonra tekrar diriltecek olan O'dur. Bu ise onun için daha da kolaydır. Yani sizin haşirde iadeniz, dirilmeniz, dünyadaki hılkatınızdan daha kolay, daha rahattır. Nasıl ki bir taburun askerleri istirahat için dağılsa, sonra bir boruyla çağrılsa, kolay bir surette tabur bayrağı altında toplanmaları, yeniden bir tabur teşkil etmekten çok kolay ve çok rahattır, öyle de bir bedende birbiriyle intizaçla unsiyet ve münasebet peyda eden zerrat esasiye, Hazreti İsrafil aleyhisselamın suru ile Halik Zülcelal'in emrine lebbeyk demeleri ve toplanmaları, aklen birinci icattan daha kolay, daha mümkündür. Hem bütün zerrelerin toplanmaları belki lazım değil. Nüveler ve tohumlar hükmünde olan ve hadiste acb-ı tabi edilen eczai esasiye ve zerrat asliye, ikinci neşe için kafi bir esastır, temeldir. Sani hakim, beden insani onların üstünde bina eder. Üçüncü ayet olan ve ma rabbuke bizallamin lil abid gibi ayetlerin işaret ettikleri kıyas adlinin hülasası şudur ki, alemde çok görüyoruz ki, zalim, facir, gaddar insanlar gayet refah ve rahatla ve mazlum ve mütedeyyin adamlar gayet zahmet, ve zilletle ömür geçiriyorlar. Sonra ölüm gelir, ikisini müsavi kılar. Eğer şu musavat nihayetsiz ise, bir nihayeti yoksa zulüm görülür. Halbuki zulümden tenezzühü, kainatın şehadetiyle sabit olan adalet ve hikmet-i ilahiye, bu zulmü hiçbir cihette kabul etmediğinden bir vedahe, bir mecmai ahiri iktiza ederler ki, birinci cezasını, ikinci mükafatını görsün. Ta şu intizamsız, perişan beşer, istidadına münasip tecziye ve mükafat görüp adalet-i mahzaya medar ve hikmet-i Rabbaniye'ye mazhar ve hikmetli mevcudat-ı alemin bir büyük kardeşi olabilsin. Evet şu dar dünya, beşerin ruhunda mündemiş olan hassiz istidatların sümbüllenmesine müsait değildir. Demek başka aleme gönderilecektir. Evet insanın cevheri büyüktür, öyleyse ebeden olacaktır. Mahiyet âliyedir. Öyleyse cinayeti dahi asildir. Sair mevcudata benzemez. İntizamı da mühimdir. İntizamsız olamaz. Mühmel kalamaz. Abes edilmez. Fenayı mutlakla mahkum olamaz. Ademe sırfa kaçamaz. Ona cehennem ağzını açmış bekliyor. Cennet ise ağuşu mazdaranasını açmış gözlüyor. Onuncu sözün üçüncü hakikatı bu ikinci misalimizi gayet güzel gösterdiğinden burada kısa kesiyoruz. İşte misal için şu iki ayet-i kerime gibi pek çok berahini, latifi akliyeyi kazanmun eden sair ayetleri dahi kıyas ile tetebbu et. İşte menabi aşere ve on medar bir hassi kat'i, bir bürhan-ı kat'iyi intaç ediyorlar. Ve o pek esaslı hads ve o pek kuvvetli bürhan, haşir ve kıyamete dair ve muktezinin vücuduna katiyen delalet ettikleri gibi, Sani Zülcelal'in dahi 10. sözde ispat edildiği üzere, Hakim, Rahim, Hafiz, Adil gibi ekser esma iclası, haşir ve kıyametin gelmesini ve saadet-i ebediyenin vücudunu iktiza ederler ve saadet-i ebediyenin tahakkına kat'i delalet ederler. Demek haşir ve kıyamet-i o derece kuvvetlidir ki hiçbir şey ve şüpheye medar olamaz.'' Üçüncü esas, fail muktedirdir. Evet nasıl haşrın muktezisi şüphesiz mevcuttur. Haşrı yapacak zat da nihayet derecede muktedirdir. Onun kudretinde noksan yoktur. En büyük ve en küçük şeyler ona nispeten birdirler. Bir baharı halketmek bir çiçek kadar kolaydır. Evet bir kadir ki şu alem, bütün güneşleri, yıldızları, avalimi, zerratı, cevahiri, nihayetsiz insanlarla onun azametine, ve kudretine şehadet eder. Hiçbir vehim ve vesvesenin hakkı var mıdır ki haşr-ı cismaniyi o kudretten istibad etsin? Evet bir müşahede, bir kadim-i zülcelal, şu alem içinde her asırda birer yeni ve muntazam dünyayı halk eden, hatta her senede birer yeni seyyar, muntazam kainatı icat eden, hatta her günde birer yeni muntazam alem yapan, daima şu semavat ve arz üzerinde ve birbiri arkasında geçici dünyaları, kainatları kemali hikmetle halk eden, değiştiren ve asırlar ve seneler, belki günler adedince muntazam alemleri zaman ipine asan ve onunla azamet kudretini gösteren ve yüz bin çeşit haşrin nakışlarıyla tezyin ettiği koca bahar çiçeğini küre arzın başına bir tek çiçek gibi takan ve onunla kemali hikmetini, cemali sanatını izhar eden bir zat nasıl kıyameti getirecek nasıl bu dünyayı ahiretle değiştirecek denilir mi? Şu kabirin kemal kudretini ve hiçbir şey ona ağır gelmediğini ve hassiz efrat bir tek fert gibi o kudrete kolay geldiğini şu ayet-i kerime ilan ediyor. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizin yaratılmanızda, diriltilmenizde tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şu ayetin hakikatını 10. sözün hatimesinde icmalen ve nokta risalesinde ve 20. mektupta izahen beyan etmişiz. Şu makam münasebetiyle üç mesele suretinde bir parça izah ederiz işte. Kudret-i ilahiye zatiyedir. Öyleyse acz tahallül edemez. Hem melekutiyet eşyaya taalluk eder. Öyleyse mevanu tedafül edemez. Hem nisbeti kanunidir. Öyleyse cüz külle misavi gelir ve cüz'i tüllü hükmüne geçer. İşte şu üç meseleyi ispat edeceğiz birinci mesele. Kudret-i ezeliye, zat-ı akdas-ı ilahiyenin lazime-i zaruriye zatiyesidir. Yani biz zarure, zatın lazımesidir. Hiçbir ciheti infikaki olamaz. Öyleyse kudretin zıddı olan acz, o kudreti istizam eden zata bir bedaha arz olamaz. Çünkü o halde cem-i zıddeyn lazım gelir. Madem aciz zata arız olamaz, bir de dahi o zatın lazım olan kudrete tahallül edemez. Madem aciz kudretin içine giremez, bir de dahi o kudret-i zatiyede meratip olamaz. Çünkü her şeyin vücut meratibi, o şeyin zıtlarının tedafülü iledir. Mesela hararetteki meratip burudetin tahallülü iledir. Üstündeki derecat kubuhun tedahülü iledir. Ve hakeza kıyas et. Fakat mümkünatta hakiki ve tabii lüzum-u zati olmadığından, mümkünatta zıtlar birbirine girebilmiş, mertebeler tevellüt ederek ihtilafat ile tagayyürat-ı alem neş'et etmiştir. Madem ki kudret-i de meratip olamaz, öyleyse maklurat dahi biz zarure, kudrete nispeti bir olur. En büyük, en küçüğe müsavi ve zerreler yıldızlara emsal olur. Bütün haşr-ı beşer bir tek nefsin ihyası gibi bir baharın icadı, bir tek çiçeğin sunu gibi o kudrete kolay gelir. Eğer esbaba ıslah edilse, o vakit bir tek çiçek bir bahar kadar ağır olur. Şu sözün ikinci makamının, dördüncü Allahu Ekber mertebesinin ahir fıkrasının haşiyesinde, hem 22. sözde, hem 20. mektupta ve zeylinde ispat edilmiş ki, hılkat eşya vahid ahada verirse, bütün eşya bir şey gibi kolay olur. Eğer esbaba verirse bir şey bütün eşya kadar küffetli, ağır olur. İkinci mesele ki, kudret melekutiyet eşyaya taalluk eder. Evet kainatın ayna gibi iki yüzü var. Biri mülk ciheti ki aynanın renkli yüzüne benzer. Diğeri melekutiyet ciheti ki aynanın parlak yüzüne benzer. Mülk ciheti ise zıtların cevelen gevelengahıdır. Güzel çirkin, hayır şer, küçük büyük, ağır kolay gibi emirlerin mahalle vürududur. İşte şunun içindir ki Sani Zülcelal, esbab-ı zahiriyi tasarrufat kudretine perde etmiştir. Ta dest kudret, zahir akla göre hasis ve nalayık emirlerle bizzat mübaşereti görünmesin. Çünkü azamet ve izzetini de ister. Fakat o vesaik ve esbaba hakiki tesir vermemiştir. Çünkü vahdet-i öyle ister. Melekutiyet ciheti ise her şeyde parlaktır, temizdir. Teşahhusatın renkleri, muzahrafatları ona karışmaz. O cihet vasıtasız kendi halikine müteveccihtir. Onda tereddüt ve esbab, teselsül-ü ilel yoktur. Ona illiyet, mağruliyet giremez. Eğri büyülüsü yoktur. Maniler müdahale edemezler. Zerre şemse kardeş olur. Elhasıl, o kudret hem basittir, hem namütenahidir, hem zatidir mahalli tealluk kudret ise hem vasıtasız, hem lekesiz, hem isyansızdır. Öyleyse o kudretin dairesinde büyük küçüğe karşı tekebbür yok. Cemaat ferde karşı rüçhanı olamaz. Kül cüz'e nispeten kudrete karşı fazla nazlanamaz. Üçüncü mesele ki, kudretin nispeti kanunidir. Yani çoğa aza, büyüye küçüğe bir bakar. Şu mesele-i damızayı birkaç temsille zihne taklif edeceğiz. İşte Kainatta şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat birer emirdir ki çoğu aza büyük güçye müsavi kılar. Birinci temsil, şeffafiyet sırrını gösterir mesela. Şemsin tezi tecellisi olan timsali ve aksi, denizin yüzünde ve denizin her bir katrasında aynı hüviyeti gösterir. Eğer küre az, perdesiz güneşe karşı muhtelif cam parçalarından mürekkep olsa, şemsin aksi her bir parçada ve bütün zemin yüzünde müzahametsiz, tecezzisiz, tenakussuz bir olur. Eğer faraza şems faile muhtar olsaydı ve feyzi ziyasını, timsal aksini iradesiyle verseydi, bütün zemin yüzüne verdiği feyzi bir zerreye verdiği feyizden daha ağır olamazdı. İkinci temsil mukabele sırrıdır. Mesela zihayet fertlerden yani insanlardan terekküp eden bir daire azimenin noktun merkeziyesindeki ferdin elinde bir mum ve daire-i muhitteki fertlerin ellerinde de birer ayna farz edilse, noktun merkeziyenin muhit aynalarına verdiği feyiz ve cilve-i akis, müzahametsiz, tecezzisiz, tenakussuz nispeti birdir. Üçüncü temsil, muvazene sırrıdır. Mesela, hakiki ve hassas ve çok büyük bir mizan bulunsa, İki gözünde iki güneş veya iki yıldız veya iki dağ veya iki yumurta veya iki zerre herhangisi bulunursa bulunsun saf olunacak aynı kuvvetle o hassas azim terazinin bir gözü göğe biri zemine inebilir. Dördüncü temsil intizam sırrıdır. Mesela en azim bir gemi en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir. Beşinci temsil tecerrüt sırrıdır. Mesela teşahhusattan mücerret bir mahiyet bütün cüz'iyatına en küçüğünden en büyüğüne, tenakus etmeden, tecezzi etmeden bir bakar, girer. Teşahhusat-ı zahiriye cihetindeki hususiyetler müdahale edip şaşırtmaz. O mahiyet-i mücerredin nazarını tahir etmez. Mesela iğne gibi bir balık, balina balığı gibi o mahiyet-i mücerredeye maliktir. Bir mikrop, bir gergedan gibi mahiyet-i hayvaniyeyi taşıyor. Altıncı temsil, itaat sırrını gösterir. Mesela bir kumandan, arş emriyle bir neferi tahrik ettiği gibi aynı emirle bir orduyu tahrik eder. Şu temsil-i itaat sırrının hakikati şudur ki, kainatta bir tecrübe, her şeyin bir noktaya kemali vardır. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç iştiyak olur. Muzaaf iştiyak incizat olur. Ve incizat iştiyak ihtiyaç meyil. Cenab-ı Hakk'ın evamir-i tekviniyesinin Mahiyet eşya tarafından birer habbe ve nüveyi imtisalidirler. Mümkünat mahiyetlerinin mutlak kemali mutlak vücuttur. Hususi kemali istidatlarını kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuttur. İşte bütün kainatın kün emrine itaati, bir tek meter hükmünde olan bir zerrenin itaati gibidir. İrade-i ezeliyeden gelen kün emri ezeliyesine mümkünatın itaatı ve imtisalinde yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizat birden beraber mi demiştir. Latif su, nazik bir meyille incimak emrini aldığı vakit demiri parçalaması itaat sırrının kuvvetini gösterir. Şu altı temsil hem nakız, hem mütenahi, hem zayıf, hem tesir hakikisi yok olan mümkünat kuvvetinde ve fiilinde bir müşahede görünse, Elbette hem gayr mütenahi, hem ezeli, hem ebedi, hem bütün kainatı adem sırftan icat eden ve bütün ukulu hayrette bırakan, hem asar azametiyle tecelli eden, kudret-i ezeliye nispeten, şüphesiz her şey müsavidir. Hiçbir şey ona ağır gelemez. Gaflet olunmaya, şu altı sırrın küçük mizanlarıyla o kudret tartılmaz ve münasebete giremez. Yalnız fehme takrib ve istibadı izale için zikredilir. Üçüncü esasın netice ve hülasası. Madem kudret-i ezeliye gayr-i mütenahidir, hem zat-ı akdese lazım-i zaruriyedir, hem her şeyin lekesiz, perdesiz melekutiyet ciheti ona müteveccihtir, hem ona mukabildir, hem tesavi tarafından ibaret olan imkan itibarıyla muvazenettedir. Hem şeriatı fıtriye-i kübra olan nizam-ı fıtrata ve kavani-i adetullah'a mutidir hem manilerden ve ayrı ayrı hususiyetlerden melekutiyet ciheti mücevdette safidir. Elbette en büyük şey, en küçük şey gibi o kudrete ziyade nazlanmaz, mukavemet etmez. Öyleyse haşirde bütün zevil ervahın ihyası, bir sineğin baharda ihyasından daha ziyade kudrete ağır olmaz. Öyleyse ma halkukum ve la ba'tukum illa ki nefsen vahide. Fermanı mübalağasızdır, doğrudur, haktır. Öyleyse müddaamız olan fail muktedirdir. O cihette hiçbir mani yoktur, kat'i bir surette tahakkuk etti. Dördüncü esas, nasıl kıyamet ve haşre muktezi var ve haşri getirecek fail dahi muktedirdir. Öyle de şu dünyanın kıyamet ve haşre kabiliyeti vardır. İşte şu mahal kabildir olan müddeamızda dört mesele vardır. Birincisi, şu alemi dünyanın imkanı mevkidir. İkincisi, o mevkin vukuudur. Üçüncüsü, o harap olmuş, ölmüş dünyanın ahiret suretinde tamir ve dirilmesinin imkanıdır. Dördüncüsü, o mümkün olan tamir ve ihyanın vuku bulmasıdır. Birinci mesele, şu kainatın mevki mümkündür. Çünkü bir şey kanun tekamülde dahil ise, o şeyde alakülli hal neşvi nema vardır neşv ve büyümek varsa ona ala külli hal bir ömrü fıtri vardır. Ömrü fıtrisi varsa ala külli hal bir eceli fıtrisi vardır. Gayet geniş bir istikra ve tetebbu ile sabittir ki öyle şeyler mevkin pençesinden kendini kurtaramaz. Evet nasıl ki insan küçük bir alemdir. Yıkılmaktan kurtulamaz. Alem dahi büyük bir insandır. O dahi ölümün pençesinden kurtulamaz. Önce ölecek. Sonra dirilecek veya yatıp sonra subhu haşirle gözünü açacaktır. Hem nasıl ki kainatın bir nüshay musavvarası olan bir şeceri zihayat, tahrip ve inhilalden başını kurtaramaz. Öyle de şeceri fırkattan teşaüp etmiş olan silsile kainat, tamir ve tecdit için tahripten, dağılmaktan kendini kurtaramaz. Eğer dünyanın eceli fıtresinden evvel, irade ezeliyenin izniyle harici bir maraz, veya muharrik bir hadise başına gelmezse ve onun sani hakimi dahi ecel-i fitriden evvel onu bozmazsa, herhalde hatta fenni bir hesapla bir gün gelecekti. İze şemsu kubbiret ve izen nucumun kederet ve izel cibalu suyyiret Güneş dürülüp toplandığında, yıldızlar döküldüğünde, dağlar yürütüldüğünde, اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp birbirine karıştığı zaman, manaları ve sırları, Kadir-i Ezeli'nin izniyle tezahür edip, o dünya olan büyük insan sekerata başlayıp, acık bir hırıltıyla ve müthiş bir savutla fezayı çınlatıp dolduracak, bağırıp ölecek, sonra emri ilahi ile dirilecektir. İnce temizli bir mesele. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimar eder, buz buzun zararına temeyyü eder, lüp kışın zararına kuvvetleşir, lafız mana zararına kalınlaşır, ruh ceset hesabına zayıflaşır, ceset ruh hesabına inceleşir, öyle de. Alem-i kesif olan dünya, alem-i latif olan ahiret hesabına, hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir kudret-i fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda nur hayatı serpmesi bir remzi kudrettir ki, alemi latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayatla eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını kuvvetleştiriyor. Evet hakikat ne kadar zayıfsa da ölmez, suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyri sefer eder. Hakikat büyür, inkişaf eder, gittikçe genişlenir. Kışır ve suret ise eskileşir, inceleşir, parçalanır. Sabit ve büyümüş hakikatın kâmetine yakışmak için daha güzel olarak tazeleşir. Ziyade ve noksan noktasında hakikat ile suret makusen mütenasiptirler. Yani suret kalınlaştıkça hakikat inceleşir. Suret inceleştikçe hakikat o nispetle kuvvet bulur. İşte şu kanun Kanun tekamüle dahil olan bütün eşyaya şamildir. Demek herhalde bir zaman gelecek ki kainat hakikat uzmasının kışır ve sureti olan alem-i şehadet Fatır-ı Zülcelal'in izniyle parçalanacak. Sonra daha güzel bir suretle tazelenecektir. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ O gün yeryüzü başka bir şekle girer. Sırrı tahakkuk edecektir. En hasıl. Dünyanın mevki mümkün, hem hiç şüphe getirmez ki mümkündür. İkinci mesele, mevti dünyanın hukuk bulmasıdır. Şu meseleye delil, bütün edyan-ı semaviyenin icmaıdır. Ve bütün fıtrat-ı selimenin şehadetidir. Ve şu kainatın bütün tahavvulat ve tebeddülat ve tagayyüratının işaretidir. Hem asırlar, seneler adedince, zihayet dünyaların ve seyyar alemlerin şu dünya misafirhanesinde mevkleriyle asıl dünyanın da onlar gibi ölmesine şehadetleridir. Şu dünyanın sekeratını, ayat-ı Kur'aniye'nin işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen bak, şu kainatın eczaları dakik, ulvi bir nizamla birbirine bağlanmış, hafi, nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki, eğer ecram-ı ulviyeden tek bir cirin, kün emrine veya mihverinden çık kitabına masal olunca, şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecranlar dalgalanacak. Nihayetsiz fezay alemde milyonlar gülleleri küreler gibi büyük topların müthiş sadaları gibi vaveylaya başlar. Birbirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek işte. Şu mevt ve sekeratla kadir ezeli kainatı çalkalar, kainatı tasfiye edip cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin mevad münasebeleri başka tarafa çekilir. Alem-i ahiret tezahür eder. Üçüncü mesele, ölecek alemin dirilmesi mümkündür. Çünkü ikinci esasta ispat edildiği gibi kudrette noksan yoktur. Muktezi ise gayet kuvvetlidir. Mesele ise mümkünattandır. Mümkün bir meselenin gayet kuvvetli bir muktezisi varsa, failin kudretinde noksaniyet yoksa ona mümkün değil, belki vaki suretiyle bakılabilir. Remizli bir nükle. Şu kainata dikkat edilse görünüyor ki, içinde iki unsur var ki her tarafa uzanmış, kök atmış. Hayır şer, güzel çirkin, nef zarar, kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nur nar, iman küfür, taat isyan, havf muhabbet gibi asarlarıyla, meyveleriyle, şu kainatta ezdat, birbiriyle çarpışıyor. Daima tagayyür ve tebeddülata mazhar oluyor. Başka bir alemin mahsulatının tezgahı hükmünde çarklar dönüyor. Elbette o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri ebede gidecek. Temerküz edip birbirinden ayrılacak. O vakit cennet cehennem suretinde tezahür edecektir. Madem alem-i beka şu alemi fenadan yapılacaktır. Elbette anasır esasiyesi bekaya ve ebede gidecektir. Evet cennet cehennem. Şeceri fırkattan ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir. Ve şu silsile kainatın iki neticesidir. Ve şu seyir i şuunatın iki mahzenidir. Ve ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudatın iki havuzudur. Ve lütuf ve kahrın iki tecelligahudur ki, dest kudret bir hareketi şedide ile kainatı çalkaladığı vakit, o iki havuz münasip maddelerle dolacaktır. Şu remizli littenin sırrı şudur ki, hakim ezeli, inayet-i sermediye ve hikmet-i ezeliyenin iktizasıyla şu dünyayı, tecrübeye mahal ve imtihana meydan ve esma hüsnasına ayna ve kalemi kader ve kudretine sayfa olmak için yaratmış. Ve tecrübe ve imtihan ise neşv-i nemaya sebeptir. O neşv-i nema ise istidatların inkişafına sebeptir. O inkişaf ise kabiliyetlerin tezahürüne sebeptir. O kabiliyetlerin tezahürü ise hakaik nisbiyenin zuhuruna sebeptir. Hataik nisbiyenin zuhuru ise Sani Zülcelal'in Esma-i Hüsna'sının nukuş tecelliyatını göstermesine ve kainatı mektubat-ı samadaniye suretine çevirmesine sebeptir. İşte şu sırrı imtihan ve sırrı teklif iledir ki, Erdah-ı Aliye'nin elmas gibi cevherleri erva sakibenin kömür gibi maddelerinden tasaffi eder, ayrılır. İşte bu meskut sırlar gibi daha bilmediğimiz çok ince âli hikmetler için alemi bu surette irade ettiğinden, şu alemin tagayyür ve tahavvulünü dahi o hikmetler için irade etti. Tahavvul ve tagayyür için zıtları birbirine hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya getirdi. Zararları ve menfaatları mezcelerek, şerleri hayırlara ithal ederek, çirkinlikleri güzelliklerle cem ederek, hamur gibi yoğurarak şu kainatı tebeddül ve tagayyür kanununa ve tahavvül ve tekamül düsturuna tabi kıldı. Vakta ki meclis imtihan kapandı, tecrübe vakti bitti, Esma üstüne hükmünü icra etti. Kalemi kader mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret nukuş sanatını tekmil etti. Mevcudat vezaifini ifa etti. Mahlukat hizmetlerini bitirdi her şey manasını ifade etti. Dünya ahiret fidanlarını yetiştirdi. Zemin sani kabirin bütün mucizat-ı kudretini, onun havarik sanatını teşkil edip gösterdi. Şu alem-i fena, sermediği manzaraları teşkil eden levhaları zaman şeridine kattı. O Sari Zülcelal'in hikmet sermediyesi ve inayet ezeliyesi, o imtihan neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o Esma-i tecellilerinin hakikatlarını, o kalemi kader mektubatının hakaikını, o numune misal nukuş sanatının asıllarını, o vezaif mevcudatın faydalarını, gayelerini, o hidamat-ı mahlukatın ücretlerini ve o kelimat-ı kitab-ı kainatın ifade ettikleri manaların hakikatlarını ve istidat çekirdiklerinin sümbüllenmesini ve bir mahkeme-i kübra açmasını ve dünyadan alınmış misali manzaraların göstermesini ve esnaf-ı zahiriyenin perdesinin yırtmasını ve her şey doğrudan doğruya Halik-u Zülcelal'ine teslim etmesi gibi hakikatları iktiza etti. Ve o mesul hakikatları iktiza ettiği için kainatı dağdağayı tegayyür ve fenadan, tahavvul ve zevaldan kurtarmak ve ebedileştirmek için o zıtların tasfiyesini istedi. Ve tegayyürün esbabını ve ihtilafatın maddelerini tefrik etmek istedi Elbette kıyameti kurtaracak ve o neticeler için tasfiye edecek. İşte şu tasfiyenin neticesinde cehennem ebedi ve dehşetli bir suret alıp taifeleri وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيِّهَا الْمُجْرِمُونَ Sizler ayrılın ey mücrimler. Tehdidine mazhar olacak. Cennet ebedi haşmetli bir suret diyerek ehil ve ashabı selamun aleykum teybetün tedhuluha halidin size selam olsun. Buraya tertemiz geldiniz. Ebediyen kalmak üzere girin cennete fitabına mazhar olacak. 28. sözün birinci makamının ikinci sualinde ispat edildiği gibi Hakim-i Ezeli şu iki hanenin sekenelerine kudret-i kamilesiyle ebedi ve sabit bir vücut verir ki hiç inhilal ve tagayyüre ve ihtiyarla ve inkıraza maruz kalmazlar. Çünkü inkırazı sebebiyet veren tagayyürün esbabı bulunmaz. Dördüncü mesele. Şu mümkün vaki olacaktır. Evet dünya öldükten sonra ahiret olarak diriltilecektir. Dünya harap edildikten sonra o dünyayı yapan zat yine daha güzel bir surette onu tamir edecek. Ahiretten bir menzil yapacaktır. Şuna delil başta Kur'an-ı Kerim. Binler berahin akliyeyi tazammın eden umum ayatıyla ve bütün kütüb-i semaviye bunda müttefik bulunduğu gibi Zat-ı Zülcelal'in evsaf-ı celaliyesi ve evsaf-ı cemaliyesi ve esma-i hüsnası bunun vukuuna katli surette delalet ederler. Ve Enbiya'ya gönderdiği bütün semavi fermanları ile kıyameti ve haşrin icadını vaat etmiş. İşte madem vaat etmiş, elbette yapacaktır. Onuncu sözün sekizinci hakikatına müracaat et. Hem başta Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselamın bin mucizatının kuvvetiyle bütün enbiya ve mürselinin ve evliya ve sıddıkinin vukuunda müttefik olup haber verdikleri gibi şu kainat, bütün ayatı tekvingesiyle vukuundan haber veriyor. Elhasıl. 10. sözün bütün hakaikiyle 28. söz 2. makamında Las-ı Yema'lardaki bütün berahiniyle grup etmiş güneşin sabahleyin yeniden kulu edeceği derecesinde bir katliyetle göstermiştir ki hayat-ı dünyeviyenin grubundan sonra şems-i hakikat, hayat-ı uhreviye suretinde çıkacaktır. İşte baştan buraya kadar beyanatımız, ismi hakimden istimdat ve feyz-i Kur'an'dan istifade suretinde kalbi kabule, nefsi teslime, aklı ikna, ihzar için dört asas söyledik. Fakat biz neyiz ki buna dair söz söyleyeceğiz. Asıl şu dünyanın sahibi, şu kainatın haliki, şu mevcudatın maliki ne söylüyor? Onu dinlemeliyiz. Mülk sahibi söz söylerken başkalarının ne haddi var ki fuzuliyane karışsın. İşte o sani hakim dünya mescidinde ve arz mektebinde asırlar arkasında oturan taifelerin umum saflarına hitaben irad ettiği hutbe-i ezeliyesinde kainatı velveleye veren اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَفْقَالَهَا فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أضحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır ve insan ne oluyor buna der, O gün yeryüzü üzerinde herkesin iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. O gün insanlar yaptıklarının karşılığını görmek için hesap yerinden bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun mükafatını görür. Kim zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezasını görür. Ve bütün mahlukatı neşelendiren, şevke getiren وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ İman eden ve güzel işler yapanları müjdele. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. O cennetlerden rızık olarak bir meyve yediklerinde, bu daha önce yediğimiz rızıktandır derler. Rızıkları dünyadakine benzer şekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için tertemiz kadınlar vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Gibi binler fermanları malikül mülkten sahip dünya ve ahiretten dinlemeliyiz. Amenna ve saddakna demeliyiz. Subhaneke la immelena illa ma allemtena inneke entel alim hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Rabbena la tuahizna innesina el ahtana. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala al seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim ve ala al seyyidina İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allah'ım! Tıpkı Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in nesline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in nesline de salat et. Muhakkak ki sen her türlü övgüye sonsuz derecede layık olan ve şu an her şeyden sonsuz derecede yüce olan Hamidi Mecitsin.